Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հյուրն է Մարտակերտի շրջանի գյուղատնտեսության, հողաշինարարության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Կարեն Հովանիսյանը։ Բարեկամներ մեր զրույցը Մարտակերտի շրջանի գյուղատնտեսության, հողաշինարարության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Կարեն Հովանիսյանը սկսեց աշնանացան աշխատանքներից։ Եղանակային պայմանների պատճառով ընդամենը կատարել են 240 հեկտար աշնանացան, որը շատ քիչ է։ Կարեն Հովանիսյանի հետ իմ զրույցը ծավալվում է մի շարք հարցերի շուրջ։ Պարոն Հովանեսյան, աշխատանքային օրը նոր է սկսում եւ դուք հանդիպում եք Արցախի հանրային ռադիոյի գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հետ։ Սկսենք եղանակից հողի աշխատավորի համար ինչպիսի եղանակ է։ Ներկա պահին ոչ բարենպաստ եղանակ է ցանցի համար։ Ընդհանրապես աշնանային նորմալ եղանակա, եթե ցանցը կատարած լիներ, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով եղանակային սերմացուի դիզվարելիքի պակասության պատճառով, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցների պատճառով ուշանում ցանցը, դրա համար ներկա պահին այս եղանակները խոչընդոտ են հանդիսանում ցանքը կատարելուն։ Ներկա պահին շրջանում ընդամենը կատարված է 240 հեկտար աշտնացան, որ շատ քիչ է պայդրություն։ Ձեզ մոտ եղել է բելքահավաքի առաջին իսկ օրերից, երբ պայքար էր, պայքար դարձյալ ճշնամու հետ, որովհետև անողոքաբար այրվում էին, կողքրտում էին հողի աշխատավորի քրտինքը, ցավոք չկարողացա այն ժամանակ ձեզ հետ հանդիպել, որովհետև դուք այն ժամանակ հողագործի մոտ էիք, փրկարար ջոկատների հետ էիք, ինչը բնականաբար շատ ողջունելի է։ Ճշմարտակազմի ղեկավարի հետ հարցազրույցներ եւ գոհեր առաջին իսկ արդյունքներից։ Կարծում եմ այսօր ժամանակն է ընդհանուր առմամբ ամփոփել, ինչպիսին էր տարին Մարտակերտի համար։ 15 թվականը Բերքի տարի էր իրոք եւ բարձր բերք են ստացել։ Սակայն Չարաբաստիկ կրակը մեզանից խլեց 200 հեկտար ցանքատարածություններ, որից մեծամասնությունը իհարկե սեփական ժողովրդի քրտնիքներ, որ պետք է արդյունք ստանար։ Սակայն ճիշտ եք նկատել, իրոք փրկեցինք, որովհետեւ այդ հրդեհից անհնար էր, նույնիսկ չէինք մտածում կառավարանք հանգցնել այդ հրդեհը, բայց փրկարար ծառայությունների ժողովրդի, հողագործի եւ մեր տաճան աշխատանքով հանգցրինք եւ ընդհանրեն ունեցանք շրջանի տարածքում 157 հեկտար աշնանացան, որը ենթարկվեց սրդեհի ու բաց տարանց էլ ինքնացան տարածներ կային նախորդ տարվա չանձված տարածները մոտ 60 հեկտար էլ ինքնացան տարածներ։ Թանուր առմամբ ահագին բերք են կորստվել։ Պարոն Օվանեսյան, իսկ ընդհանուր եթե փորձենք ամփոփել, իհարկե թվերը այնքան էլ իշ չեն հետաքրքրում, ուղղակի որ մշակաբույսներ, որ արդարացրեց իրեն, եւ այս տարվա Արադ Բիրքի հաջողության գրավականը որն է, եւ արդյոք այն աշխատանքը, այն ագրոմիջոցառումները, որ կիրառվել են, դարձյալ կկիրառվեն։ Անշուշտ, ագրոմիջոցառումները ամենակարևորն են մշակաբույսի մշակության դերում, որ պաշտպանելով ագրոկանոնները իրոք ստանում ենք բարձր բերք։ Իհարկե այս տարի որ բարձր բերք էր, աննախադեպ բարձրտեղ կարող միջև 40-45 ցեններ կապոտ աշնանացան աշնան աշնանացան կվերաբերվի շրջաններին իսկ հիմա ընդհանուր առմամբ ինչ մշակաբույսեր են ողին բախտվել եւ ինչ եք ստացել հիմնականում աշնանացանն է աշնանացան մշակաբույսերն են, որ այսպիսի բարձր բերքատվություն է ունեցել։ Իհարկե եղանակային պայմաններներն են նպաստավոր, նորից եմ նշում, ագրոկանոնները, այսինքն ժամանակին ճիշտ եւ որակով ցանցը աշնանացան նախորդ տարվա։ Այս տարի տվեց նորմալ բարձր բերքատվություն, բայց գառնանցանը այս տարի մոտ 1500 հեկտարից ավել գառնանցան էին ցանել անարդյունավետ էր։ Մայիս ամսից հետո այդ երկարատև երաշները կորուստի ենթարկեցին Գառնանցան մշակաբույսերը։ Գառնանցանից ընդհանրապես համարյա կարելի ասել շատ ցածր բերք ենք ստացել, բայց աշնանացանը ընդհանուր առմամբ շատ աննախադեպ էր մնացած տարիների համեմատ այս տարի բերքատվությունը։ Ինչ մշակաբույսեր եք պահտվել հողին։ Ցորենգարի, հաճար։ Աշնանացան ցորենգարի 852 հեկտար, գառնանացանն է վերաբերում արդեն եգիպտացորեն, հաճար, սոյա, արևածաղիկ 40 հեկտար, գառնացան մշակաբույսեր, կարտոֆիլ։ Իսկ եթե պարոն Հովանեսյան փորձենք ամփոփել ըստ գյուղերի, ըստ համայնքների, կարելի է։ Հիմնականում պետական պաուստային տարածքներից աշնանցանն էր բարձր բերքատվության, ինչպես նաև գառնանցանից եգիպտացորենը, որովհետև մեծամասամբ շրջանի ջրոյի տարածքները գտնվում են պաուստային պետական պաուստային ոչ շրջվարչակազմին ամրակցված հողերում հիմնականում բարձր բերքատվությունը ապահովել է ներքին զոնան Այսինքն որ դաշտավայրային զոնան, պետական ազդագրված տարածքը պետական պահոստային ամրակցված շրջվարչակազմի, նոր Մարաղա, նոր Կարմիրյավա, նոր Հայկաջուր, Մարտակերտի, ինչու՞ չէ նաև քաղաքային համայնքը, Մադաղիս, Թալիշ եւ Մաղաուս հարթավայրային զոնայի յուղարկները։ Կարծեմ նորություններ հողօգտագործողների, հողմշակողների, ֆերմերների համար այն, որ յուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը վարկի դիմաց յուղացիներից վերցրեց մշակաբույսերից ստացած վերքը։ Ողջունում եք արդյոք դա։ Եվ հարմար էր գները, եւ ինչպես ընդունեցին նրանք դա, ուղղակի ստիպված վաճառք էր, թե ինչ որ միտեղ իրոք նաև շահավետ էր երկողմ եւ հիմնադրամի եւ հողօգտագործողի համար։ Ձեր կարծիք խնդրեմ։ Իհարկե շահավետությունը կար անկեղծ ասած, սակայն ինչ էլ անել, յուղացի պետք է այդ պետությունից վերցրած վարկը այսպես թե այնպես պետք է վճարեր։ Շահավետությունը մի կողմից էլ յուղացուն է, շուկայական գները կարգավորում են կառավարությունը եւ ցածր չէր գները։ Նորմալ միջի յուղացին ազատվեց իր վարկերից, հիմա դրան վերցրեց իր նախորդ տարիների պարտքը։ Պարոն Օվանեսյան, գախնիկ չէ, որ մարտակերտցիները կարողացան իրենց խոսքը ասել եւ ռազմի դաշտում, եւ գործարար կյանքում, եւ գործարար աշխարհում, եւ արտ երկրներում։ Գախնիկ չէ, որ այսօր կա մարտակերտ հիմնադրամը, ձեր եւ մեր հայրենակիցները, թեպետ հերու են ապրում մեզնից, բայց մեզ հետ են ու տարբեր բարեգործական ծրագրեր են իրացնում։ Արդյոք ֆերմերների համար որևէ աշխատանք նրանք կատարում են։ Անկեղծ չէ, յուղատեսյալ ոլորտում ներդրումներ չկան, սակայն քաղաքային համայնքում քաղաքի լուսավորման եւ այլ հարցերով քաղաքապետ ավելի կոնկրետ կպատասխանի կամ աշխատակազմը։ Իհարկե բարեգործությունները շատ-շատ են եւ մենք ուրախ ենք, որ դրսից կարողանում են իրենց ներդրումները կատարել, շենացնել մեր ավերված դժվարված շրջանը։ Օրինակ Մաղոզում հիմա բարեգործ կրակարով խճապատում է ճանապարհները, զովազների հուշակոթողներ են կանացնում։ Էլի Մաղավուզում։ Մաղավուզում էլ կա Մարտակերտի ցանկացած գյուղում համարյա 45-90%-ով զովազ ազատամարտիկների նվիրված է հուշակոթող կանացված կամ կանացման փուլում։ Բարեգործություններ անում են։ Մենք ուրախ ենք, որ նման տիպի աջակցություն ցուցաբերում են արտերկրի մեր հայրենակիցները։ Ահա։ Պարոն Հովանեսյան, ըստ շրջվարչակազմի ղեկավարի ունեիք բարձր տեխնիկա, βέρքահավաքը անկորուս կազմակերպելու համար։ Տեխնիկան չդավաճանեց ձեզ, անվերապահորեն աշխատեց։ Այո, աշխատեց եւ նորից աջակցության հիմնադրամի ճյուղով ներկրված Արցախ, ինչպես նաև Մարտակերտի շրջան ներկրված այդ բարձրորակ տեխնիկաները անկորուստ եւ ախապան մասնակցեցին բերք հավաքին եւ միջևերշն հավաքեցին բերքը ու նորմալ էր անկորուստ հնամաշ տեխնիկաները կորուստներով խափանումներով էին աշխատում բայց կարճ ժամանակում որակով հավաքեցին բերքը Գյուղբաժնի վարիչը ինչպես է սկսում եւ ավարտում օրը Ամեն օր աշխատանքային այցով ներկայում ենք աշխատանքի վայր, ճշտում օրվա կատարած գյուղատնտեսական աշխատանքները շրջանի համայնքներում, հեռախոսային կապով, եթե պետք է լինում տեղում ուսումնասիրում եւ ճշտում ենք, անպասխան մարմիններին տեղեկացումում ինչպես շրջակազմի ղեկավարին, այնպես էլ գյուղնախարարության եւ կառավարության աշխատակազմ տվյալները ներկայացումում, այցելում ցանկացած դիմումներով, մամակներով, հանրականներով ներկայանում վայրը, ճշտում, Իսկ լինում են վիճահարույց հարցեր։ Տանշուշտ, լինում են վիճահարույց հարցեր նամանավան համայնքներում, սեփականաշնորհացողերի, պահով սահմանների խախտում կամ ցանկատարածությունների անասունների ոչ ճիշտ բայոլոգիայի տանքով անասունների տված վնասի չափը ճշտելու բազմաբնույթ հարցեր։ Իդեպ անասնապահության ոլորտը ինչպես է ձեզ մոտ։ Անասնապահության ոլորտը նորմալ, մոտ 1 ամիս ամսուկես հիվանդություններ տարածվել, չնայած կորուստներ շատ քիչ ունեցանք, կանխեցինք հիվանդությունը խոշոր երջերավորների մոտ։ Հայտնաբերել որ ծաղիկ հիվանդությունն է, կանխվելը 10-15 կորուստ են ունեցել ընդհանուր շրջանի մասշտաբով կանխվելա մեր անասնաբուժական կայանի եւ ինչու՞ չէ նաեւ գյուղնախարարության գլխավոր անասնաբուժի միջոց աջակցությամբ ճշտվել եւ կատարվել են համապատասխան վակցինաներ, սրսկումներ կանխոլա հիվանդությունը։ Թանրապես զարգացած անասնապահությունն ամանավան նոր ջրաբերտ բնակավայրի այդ տարածքում ֆերմերներ կան, ինչու՞ չէ նաև Մարտակերտի քաղաքային համայնքում եւ գյուղերում կան խոշոր անասնապահ ֆերմերներ, որոնք զբաղվում են զուտ անասնապահությամբ, մթերում են կաթը, Արցախ կաթ կազմակերպությունները ներկայանում են կաթա արտահանում քաղաք մշակում։ Դուք եք ուղարկում, թե գործարանի ծորենները ասում են, որ իրեն չեն հատուկ մեքենա ուղարկում։ Հատուկ տրանսպորտում շրջում են, կետերում ենթակետեր դրված հավաքում անդա դուրս գալիս են իրենց տրանսպորտով տեղափոխում վճարումները նորմալ է բող միջև հիմա չի եղել արդեն 2-3 տարի է այդ գործընթացը ընթանում է մսե վաճառքը կատարում է մարտակեր քաղաքում կամ մսագործները գալիս տեղամերցում բողոք չկա այո այդ ոլորտում նամանավանդ անցյալ տարի մսի կոմբինատի հետ պայմանագիր կնքվեց եւ ներկայանում 8-ից 10 խոշոր գլուխ անասուն եթե տվյալ համայնքում վաճառքի ենթակա, իրանք իրենց տրանսպորտով նորից ներկայանում են 1-2-ը անհատնատանում, իսկ 8-ից 10-ը արդեն որ տվյալ համայնքում վաճառքի ենթակա անասուն կա, իրենց տրանսպորտով ներկայանում են, տանում մսի կոմբինատ, կշռում, հանձնում ու գումարի պահով ժամանակին վճարում։ Մինչև Հիմա արդեն երկու տարի գործ տաց ընթանում է, բողոքներ չկան։ Բանովանցյան եւ երևի թե վերջին հարցը այգիների համար ինչպիսի տարի է, ինչպիսի աշուն է։ Առատ է աշուն տատիկի գողնոցը Մարտակերտում։ Այո, Մարտակերտում որ զարգացած էր իր խաղաղորդությամբ միջև նախապատերազմյան շրջանում, հիմա նորից բնակիչները օգտագործողներ են նոր խաղաղագիներ են տնկում զբաղվում են խաղաղագործությամբ սակայն կա խաղաղագի 30 հեկտար մարտակերտի քաղաքային համայնքի տարածքում համայնքին է պատկանում անհատ կազմակերպությունը լոմսոպինն որը Իհարկե նորից տարվա բերքարարության պատճառով հեկտարից 90 ցենտներ բերք ստացավ։ Այգիներին պահովել նռան վիճակն է նորմալ է։ Որտեղ են իրացնում։ Տեղում գնում են գնորդներն են գալիս տեղում գնում կամ էլ ասենք ապրանքափոխանակության պահով կարտոֆիլով անհատ ժողովուրդ իր այգու նուրը հավաքում ապրանքափոխանակություն է կատարում։ Հիմնականում ծավալուն նրան այգիներ շատ քիչ են, նոր հիմնադրված են, առաջի կամ երկրորդ տարի բերքնա, այդքան շատ բերք չկա իրացման պահով։ Հիմնականում մեր մոտ խաղող այգին նորմալ բերքատվություն ու տեղափոխել են Մարտունի գինու գործարան ԱԱԳ մասում։ Ու ստացել իրաց գումար նորմալ շուկայական գներով։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հանդիպման համար տաստված, որ միշտ հարցազրույցի ժամանակ ցուցանիշները բարձր գրանցվեն բոլոր բոլոր ոլորտներում։ Տաստված Հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում Մարտակերտի շրջանի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Կարեն Հովանիսյանն էր։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։ Thank you.